Kunyəli bir nəfərin mənim verdiyim bəyana verdiyi rəddiyəni dinlədim. Bu rəddiyyə həqiqətən də avam insanların başlarını aldatmaqdan başqa bir şey deyildir və həqiqətən də biabırçı bir rəddiyədir. Və Allahın izni ilə onun dediklərinin bəzilərinin yalan, bəzilərini fəhm, fəhm etmədiyini və bəzilərindən, bəzilərindən isə açıq bir şəkildə cahil olduğunu isbat edəcəm. Əsas sözə keçməmişdən öncə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu adam sözə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin Ruveybədə hədisi ilə başlayır. Bilindiyi kimi Ruveybədənin mənası odur ki, əhil olmayan kəsin, yəni ümmətin məsələlərindən, böyük məsələlərdən və yaxud bilmədiyi məsələlərdən danışmasıdır. Və bu şəxs elə danışır ki, sanki özü alimdir və yaxud bu məsələləri danışmağa əhliyyəti var. Həmçinin bu hədisi, yəni Ruveybədə sözünü mənə şamil edir. Bəlkə elə onun özüdür. İstəyirəm ki, onun bəzi biabırçı xətalarını zikr edim. Görək, Ruveybədə mənəm, yoxsa o. Deməli, 3-cü dəqiqənin 14-cü saniyəsində İbn Sirinin sözünü zikr edərək deyir. İnnə həzəl ilmu dinun. Bu cümlədə hətta birinci Mustavada oxuyan tələbələrin belə buraxmadığı səhvi bu şəxs buraxmışdır. Bu cümlə belə oxunmalı idi. İnnə həzəl ilmə dinun. Çünki əl-ilmu sözü həzənin bədəlidir. Həzə sözü ismu innədir və mənsubdur. Lakin məbni olduğundan nasb əlaməti olan fəthə zahir olmur. Əl-ilmu kəlməsi isə onun bədəli olduğundan və həmçinin mu'rab, yəni dəyişən olduğuna görə nasb əlaməti olan fəthə zahir olur. Yəni belə deməli idi ki, inna hazal ilmə. Lakin bu adam deyir ki, inna hazal ilmu. Və sonra da bu cümlənin tərcüməsini həqiqətən bu elm sizin dininizdir kimi tərcümə edir. Və bu da xətalı bir tərcümədir. Bu cümlənin isə doğru tərcüməsi budur ki, innə hazal ilmə dinun həqiqətən bu elm dindir. Bu şəxs din sözünə kum, yəni siz damirini də artırar tərcümə etmişdir. Sonra 10-cu dəqiqənin 9-cu saniyəsində Hənəfi məzhəbinin böyük alimlərindən olan İmam Əl-Kəsaninin adını həmzəl olaraq İmam Əl-Kəsani kimi oxuyur. Belə baxırsan ki, alimin adını belə düz demir. Sonra da həmən alimin sözünü oxuyaraq cahilcə bir xətaya yol vermişdir. Deyir ki, lə uzra li əhədin fi cəhlihi ma'rifatu xaliqihi. Bu cümlədə ma'rifatu kəlməsini kəlməsini mərfu, yəni damməli olaraq oxuyur. Əslində isə bu cümlə belə oxunmalı idi. لا uzra li əhədin fi cəhlihi mərifətə xaliqihi. Çünki mərifə kəlməsi məf'ulun bihdir. Mənsubdur, fəthəli olaraq oxunmalı idi. Onu nas edən cəhl məstəridir. Cəhl məstəridir. Bu məstər öz feilinin işini görərək mərifə kəlməsini nasb, yəni məf'ulun bihi edir. Bundan əlavə isə bu xatalarla yetinməyərək alimin sözünü belə öz kitabındakı kimi, yəni olduğu kimi oxumur. Alimin öz kitabında isə söz kitabında isə sözü belədir. La uzra li ahadin min al-xalqi fi cəhlihi. Yəni min al-xalqi sözü var ki, onu demir. Sonra 12-ci dəqiqə 25-ci saniyədə İmam Suyutiyə nisbət etdiyi kitabın adını zikr edərək mədrəsə tələbələrinin belə yol vermədiyi səhvə yol vermişdir. Deməli, kitabın adını belə deyir. Əl-İtqanu fi ulum fi ulumul Qur'ani. Yəni düzgün oxunuşu isə belədir. Əl-İtqanu fi ulumil Qur'ani. Yəni ulum kəlməsini mərfu, yəni damməli olaraq oxuyur. Halbuki məcrur, yəni kəsralı olaraq oxumalı idi. Ona görə ki, özündən əvvəl hərf cər olan fi onu məcrur edir. Həqiqətində belə səhvləri mədrəsədə oxuyan uşaqlar belə buraxmır. Görəsən, Ruveybədə mənəm, yoxsa o? Burada İmam Suyuti rahimullahın sözlərini zikr edərək burada da biabırçı üç səhvə yol vermişdir. Deyir ki, minən nusus Əl-mutadamminatu şəra'ilil əhkami və dəlailit təvhidi. Bu cümlədə əl-mutadamminatu kəlməsini mərfu, yəni damməli olaraq oxuyur. Əslində isə məcrur, yəni kəsrəli oxumalı idi. Ona görə ki, əl-mütədamminatu kəlməsi nussuz kəlməti kəlməsinin sifətidir. Əl-nussuz kəlməsi isə özündən əvvəl hərfu cər ona təsir etdiyi üçün ismi məcrurdur. Yəni kəsralı olaraq oxunur. Sonra davam edərək deyir ki, minən nususil mutadamminati şəra'ilil əhkami. Şərail kəlməsi olaraq oxuyur. Həqiqətən də ərəb dilində belə bir kəlmə yoxdur. Əslində belə olmalı idi ki, şərai olub Və üçüncü olaraq da bu cahil insan heç şəraiu kəlməsinin erabını, yəni təhlilini belə düzgün etməyərək belə oxuyur. Şərailil əhkəm. Əslində isə belə oxunmalı idi. Şəraiəl əhkəmi şəraia sözü məf'ulun bihidir, mənsubdur. Yəni fəthəli olaraq oxunmalı idi. Onu nasb edən isə el-mutadamminatu sözüdür. El-mutadamminatu kəlməsi ismi faildir. Bu kəlmə əlifləmli, yəni müəyyənlikdə gəldiyi üçün öz fiilinin işli görür və özündən sonra gələn şəraiu sözünü nasb edərək şəraia edir, yəni oxunur, fəthəlidir. Və sonra da 22 20-ci dəqiqənin 35-ci saniyəsində hədis zikr edir və yenə də biabırçı bir xətaya yol verir. Yadullahə. Yəni əslində belə olmalı idi ki, yadullahi. Ona görə ki, mudaf mudafun ileyhi qaydasıdır. Allah sözü kəsralı olaraq oxunmalı idi. Bu qaydanı bu qayda hardasa ərəb dilində birinci sinifin ikinci, üçüncü dərsidir. Görəsən, Ruleybədə mənəm yoxsa o. Sonra da 17-ci dəqiqənin 49-cu saniyəsində İmam Nəvəl Rahimullahın misbət babındakı sözlərini söyləyərək, söyləyərək yenə də biabırsı səhvlə yol vermişdir. İki kəlmədə üç xətaya, bir kəlmədə isə iki xətaya yol vermişdir. Ləm yadurru müxalifətəhu. Mən oxuduğu söz belədir ki, ləm, ləm tadurru ləm tədurru müxalifətəhu. Əslində belə olmalı idi ki, ləm tədurra. Yəni tədurra sözü feil mudaridir. Yəni indiki zaman feilidir, məczumdur. Ona görə ki, özündən əvvəl ona ləm hərfi cəzmi təsir etmişdir. Onu cəzm halına salmışdır. Lakin bu feilin sonu şərtləli olduğuna görə cəzm əlaməti fəthəli olacaq, yəni fəthə olacaq. Bu adam bunu da bilmir ki, sonu şəddəli olan fe, mudari feilinin cəzm əlaməti fəthədir. Sonra müxalifə sözündəki ləmi, ləm hərfinin hərəkəsini kəsralı olaraq müxalifə oxuyur. Bu da açıq aydın xətadır, çünki ərəb dilində müxalifə yox, müxalifə deyərək oxunur. Sonra da bu biabırçı xətalarla yetinməyərək müxalifətu sözünü mənsub, yəni fəthəli olaraq oxuyur. Müxalifətəhu. Yəni məf'ulun bih kimi. Amma əslində isə belə olmalı idi. Müxalifətuhu. Çünki müxalifətuhu kəlməsi burada fa, bura burada faildir. Yəni işi görən failin də əlaməti mərfudur, yəni dammə, yəni müxalifətuhu olaraq oxunmalı idi. Göründüyü kimi bu cahil insan faillə məf'ulun bihi belə ayıra bilmir. Yəni işi görənlə üzərində iş görüləni. Görəsən Ruveybədə mənəm yoxsa o. Sonra 22-ci dəqiqənin 51-ci saniyəsində Şeyx Abdurrahman Əs-Sədinin təfsirindən oxuyaraq burada da biabırçı xətalara yol vermişdir. Deyir ki, kəl yəhudi və nəhvəhum, kəl nəsara və nəhvəhum. Hər iki cümlədə də nəhvə kəlməsini nasb, yəni fəthəli olaraq oxuyur. Əslində isə belə oxumalı idi. Kəl yəhudi və nəhvihim, kəl nəsara və nəhvihim. Ona görə ki, nəhvə kəlməsi yahud və yaxud da nəsara kəlməsinə mətufdur. Yahud və nəsara kəlməsi məcrur olduğu üçün nəhvə kəlməsi də məcrur olaraq nəhvi kimi oxunacaq. Görüldüyü kimi bu cahil şəxs məcrura atf olunmuş bir kəlməni mənsub olaraq oxuyur. Görəsən Ruveybədə mənəm, yoxsa o? Sonra 34-cü dəqiqənin 07-ci saniyəsində Nu'mən ibn Bəşir radiyallahu anhunun qızının adını çəkərək Umrata bin Nu'mən deyə oxuyur. Azəricə bunu tərcümə etsək belə səslənəcək. Nu'mənin oğlu Umrata. Ha, bu adam göründüyü kimi bin ilə bint, yəni oğlu ilə qızı sözünü düzgün mənimsəmir. Və bu şeyi neçə dəfə təkrarlayaraq bin, yəni oğlu kimi oxuyur, hətta sevinərək. Sanki burada təzə bir şey tapmışdır. Umrata bin Nu'mən, Umrata bin Nu'mən. Görəsən, Ruveybədə mənəm, yoxsa o. Gördüyünüz kimi, qardaşlar, bu Ruveybədə sözü elə bunun özünə aiddir. Çünki elmin qapısı ərəb dilidir. Yəni bu sələflərin sözüdür ki, elmin qapısı ərəb dilidir və bu adam bu qapıdan hələ ki içəri girməyib və başlayıb alimlərin belə girməyə ehtiyat elədiyi məsələlərə girməyə və etdiyi xətalara baxdıqda görülür ki, bu xətalar çox biabırçı bir xətalardır və altına bu adam bu məsələlərin altına girəcəyi adam deyil. Yəni onun səviyyəsi deyil bu məsələlərin altına girmək. Və əslində belə olduğu təqdirdə çox danışmağa və digər məsələlərə keçməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, məlum oldu ki, bu adamın elm bu adam yəni elmdə güvənilir adam deyil. Və həmçinin bunun belə elmsiz dəvət aparmağı alimlərin ittifaqı ilə haramdır. Lakin Bəzi müsəlmanlar onun danışdıqları haqqında şübhəyə düşdüklərindən dolayı onun saptırıcı sözlərinə qəti dəlillər ilə cavab vermək istəyirəm bizninlə. Birinci cəhalət üzrü haqqında nəql etdiyim sözlərə fikir bildirərək deyir ki, bu necə olur ki, cəhalət üzr deyil, deyir və icma zikr edir. Sonra da müxalif olan alimlərin isimlərini zikr edir. Bu ziddiyyətdir. Yəni bu cümləni mənə şamil. Düzdür, mən belə deyirəm deyirəm ki, əhl-i sünnət və cəmaə cəhalətin üzr olmadığı haqqında icma işlədib, yəni cəhalət üzrü deyil. Buna baxmayaraq digər alimlər var ki, filan adlarını çəkərək deyirəm ki, bunlar üzr görür, lakin bu icmaya bir xələl gətirməz. Və deyir bu sözü zikr edərək və başlayır icma məsələlərindən danışmağa. Açığı mən başa düşmədim ki, burada ziddiyyətli olan şey nədir? Yəni ümmətin içində o qədər icma olan məsələlər olub ki, hətta alimlərin əksəriyyəti belə o icmaya müxalif olublar. Buna misal olaraq namaz məsələsini göstərmək olar. Namaz qılmamaq və yaxud da tərk etmək icma ilə böyük küfrdür, böyük şirkdir. Buna baxmayaraq fiqh, fiqh kitablarını açsanız, cumhurun görüşüdür deyənə qarşınıza çıxacaq ki, cumhur uləma namaz qılmamağı, yəni fərziyyətini inkar etməyərək namaz qılmamağı və yaxud da tərk etməyi böyük küfr, böyük şirk görməmişdir. Əksinə müsəlman görmüşdür. Bunu da hamımız bilir ki, Əbu Hənifədir, İmam Şafi, İmam Məlikdir. Bunların rəyi namaz qılmayanı, yəni vacibiyyətini inkar etməyən, namaz qılmayan, tərk edəni təkfir etməmişlər. Yəni icmaya müxalif olmuşlar. Sözləri şazdır. Sonra bu məsələyə misal olaraq əməl iman məsələsində vermək olar. Əhlüsünnət və cəmaata görə əməl imanın rüknudur. Yəni bu məsələdə icma edib əhlüsünnət və cəmaat. Buna baxmayaraq Əbu Hənifə də buna müxalif olmuşdur və sözü şazdır. Və həmçinin bu bu adam özü də bu adam özü də yəni belə bir misal çəkir, yəni misvak barədə. Və Əhlüsün İmam Nəvəvinin sözünü ki, Əhlüsün və cəmə misvakın, yəni namazdan öncə misvakın vacib olmaması haqqında icma edib, lakin alimlər, Şafi alimlərdən biri buna e, qarşı olub, buna zidd olan sözü olub, lakin sözü şazdır. Yəni həmin misalda özü çəkir. Bilmirəm ki, mənim dediyim sözlə bunun çəkdiyi misal arasındakı fərq nədir? Bunu da dinləyicilər insafına buraxıram ki, o mənim dediyimlə onun dediyi söz haqqında fərqi tapsınlar. Bu adam sonradakı, bu adam elə danışır ki, cəhalət üzrü haqqında. Sanki bizim, yəni o adlarını, yəni mənim bəyanda adlarını çəkdiyim ki, alimlər ki, var cəhalət üzrü görür. Sanki onları biz çəkirik ki, cəhaləti ya üzrü görürük, ya da icmanı pozmaq üçün zikr edirik. Vallahi əsla belə deyil. Belə düşünənlər yalnız fəhimlərində problem olan insanlar ola bilər. Mən açıq-aydın deyirəm ki, icma ilə cəhalət üzrü deyil. Və bu məsələdə əhlüsünnət icma edir və bu alimlər üzr görməyinə baxmayaraq icmaya bir xələl gətirməz. Sözləri şazdır. Biz elhamdülillah buna şahid olanlar şahiddir, bilənlər şahiddir ki, biz əlhamdülillah böyük şirkdə, böyük küfrdə və yaxud da zahir olan məsələlərdə cəhalət üzr görmürük. İstər bu ümmətdən olsun, istər digər ümmətlərdən olsun. Kim böyük şirk, böyük küfür işləyərsə, kafirdir, müşrikdir, müəyyən olaraq təkfir olunur höccət iqaməsindən öncə. Lakin bizim anlatmaq istədiyimiz cəhaləti üzr görən birbaşa təkfir olunmaz məsələsidir. Və bu məsələdə icma var. İnşallah Allah Subhanahu taalanın izni ilə bunu qarşıda zikr edəcəm. Lakin bundan öncə bəzi məqamlar var ki, onlara toxunmaq istəyirəm. Yəni oradakı çəkdiyimiz alimlərin adı var ki, bunlar cəhaləti üzürlü görür, buna baxmayaraq icmaya xələl gətirməz. O alimlərdən dördünün adını çəkərək bu Abulmuz deyir ki, onlar cəhaləti üzür görməyiblər və sözləri də budur. Əlhamdə biz sevinirik ki, həqiqətən də onlar cəhaləti üzür görməyib, kaş elə olardı. Amma onların içində e, Abdurrahman Əs-Sədini bunlardan istisna edərək deyir ki, bu şeyx cəhaləti üzr görüb, lakin təfsilatlı İslamda təzə olan üçün və yaxud da uzaq bədədə yaşayan üçün. Yəni biz bu dörd alimin, yəni e, sözlərini araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz cəhaləti üzr görmürük və cəhaləti üzr görəndə təkfir eləmirik və yaxud da bunları cəhaləti cəhaləti üzr olmadığına dair icmanı pozmasını zikr etməmişik. Ona görə də e, bu alimlərin sözlərini araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Lakin e, yəni e, mənə lazım olan şey odur ki, bu adam özü Abu Yunus etiraf elədi ki, Abdurrahman Əs-Sədi üzr görüb təfsilatlı. Mən bu məsələdə durmaq istəyirəm. Mənə lazım olan məsələ budur. Çünki bilindiyinə görə bu Abu Yunus və onun taifəsi cəhaləti üzür görəni təkfir edirlər. Cəhaləti üzür görəni təkfir edirlər. Hətta bu yaxınlarda bu yaxınlarda e, bir səsini dinlədim onun. Düzdür, dərsində bunu bəyan etməsə də bilmirəm nədən dolayı, amma pərdə arxasında bir nəfərə səs göndərmişdi və o səs gəldi mənə çatdı. Deyir ki, "Abu Ayşə mənim səsimi dinlədi və üz çevirdi Buna görə də o kafirdir. Sanki, sanki bu adam höccətül İslam zaddır. Həqiqətən bu Əbu Yunus sözünü elə aparır ki, sanki höccətül İslamdır və sanki yəni dərsində ayələr zikr edir bu məsələ haqqında, hədislər zikr edir bu haqqında, bu məsələlər haqqında, icmalar zikr edir bu məsələlər haqqında. Yəni sanki belə belə imiş bunun bəyanı, bunun rəddi. Yəni həqiqətən də bu insan höccət nədir anlamamışdır. Höccət əhlüsünnət və cemaata görə Qur'andır, sünnətdir, icmadır. İcmadır. Və bu sanki orada ikinci kəsin təkfir, yəni cəhaləti üzr görənin təkfirinə dair sanki icma zikr edir, ya ayə zikr edir, ya hədis zikr edir. Həqiqətində bu höccət nədir? Başa düşməyib alimlərin sadəcə sözlərini gətirir. Yəni mütəşabeh sözləri ki, halbuki indi mən elə alimlərin sözlərini zikr edəcəm ki, onlar bu məsələdə icma zikr etmişlər. Və həmçinin məlumdur ki, özü də bu dərsdə, öz dərsində, yəni deyir ki, istər bu ümmətdən olsun, istər digər ümmətlərdən olsun, şirk işləyəni təkfir etməyən müşrikdir, kafirdir. Yəni ümumən bu belədir. Yəni əlbəttə ki, ümumən belədir. Şirk işləyəni təkvir eləməyən küfür işləyəni, şirk işləyəni təkfir eləməyən kafirdir, müşrikdir. Amma məsələ onun bildiyi kimi deyil. Məsələdə təfsilat var. İnşallah mən yəni bunu izah edəcəm Allahın izni ilə. Və istəyirəm ki, Abdurrahman Əs-Sədinin cəhalət üzrü haqqındakı sözlərinin üzərində dayanın. Və Abu Yunus da deyirdi ki, Şeyx Abdurrahman əsər cəhalət üzr görür, ya, lakin təfsilatlı, yəni İslamda təzə olan və yaxud da uzaq bərdədə yaşayan, amma sözlərini zikr etmir. Yəqin ki, onun dar fəhimi, dar düşüncəsi belə düşünmüşdür. İndi şeyxin öz fətavasında səhifə 579-580-ci səhifələrdə cəhaləti üzr görən ilə cəhaləti üzr görməyən arasında tərtib etdiyi elmi mübahisədə cəhaləti üzr görənin sözünün cəhaləti üzr görməyənin sözündən üstün olduğunu bəyan edərək deyir. Mə zəkərtə min دلالات الكتاب والسنة والإجماع على أن الدعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا, فهذا لا şək fihi və la raybə. Quran və sünnətdən və icmadan Allahdan başqasına duanın, ondan başqasından kömək istəməyin. Cəhənnəmdə əbədi saxlayan şirk və küfür olması haqqında zikr etdiyin dəlillərdə heç bir şək, şübhə yoxdur. Deməli, şeyx bunu elmi mübahisələrindən birində deyir. Sonra da ardınca da deyir ki: "Və ma zəkartəhu min musawati جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه بجهلة من يؤمن بمحمد ويعتقد صدق كل ما قاله في كل في كل شيء ويلتزم طاعته ثم يقع منه دعاء لغير الله وشرك به وهو لا يدري لا يشعر أنه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به وما ذكرته من مساواة بين هذا وذلك فإنه خطأ واضح دل الكتاب والسنة <clears throat> وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين Bir hansı ki söyledin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təsdiq etməyən ona iman etməyən Yahudu və Nəsrani və kafirlərin cahilləri ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman etmiş və onun hər bir şey haqqda dediyi hər şeyin doğru olduğuna etiqad edən və ona itaət etməyə mültəzim olan, sonra ondan şirk olduğunu bilmədiyi, hiss etmədiyi əksinə o əməlin dua edilənə təzim olduğunu hesab edərək və bu əməlin əmr olunan bir əməl olduğunu hesab etdiyi halda Allahdan başqasına dua edən və yaxud şirk qoşan kəsi bir tutmaq, bunların ikisini də bir tutmaq haqqında dediyi şey açıq-aşkar xətadır. Quran, sünnət və sahabə və təbeinlərin və onlara yaxşılıq üzrə tabe olanların icması bu iki hal arasında fərq olduğuna dəlalət edir. Deməli, Abu Yunus sözlərində zikr edir ki, istər bu ümmətdən olsun, istər digər ümmətlərdən olsun, heç kim şirk, şirk işləyəni, yəni küfür şirk işləyəni ayırmamışdır. Şirk işləyən varsa, istər bu ümmətdən olsun, istər digər ümmətlərdən olsun, şirk işləyəni təkvir etməyən müşrikdir, kafirdir. E şimdi şeyh bilin gördüyümüz kimi şeyh burada yəni əsli kafirlərlə əsli müsəlman olan, özünü İslam'a nisbət edən bir insan şirk, küfr işləyirsə bunu ayırmışdır və həmçinin bu məsələdə Qurandan, sünnətdən və sahabədən və təbiinlərdən və onlara onlara yaxşılıq üzrə tabe olanların icmasını zikr etmişdir. Bu məsələlərin fərqli olduğunda və həmçinin bunlar bir olmadığından dolayı bunların təkvirində də fərq qoymuşdur şeyx. Necə ki deyir ki, şeyx فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كُفْرُ جُهَّالِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وجميع أصناف الكفار وهذا أمر لا يمكن inkaruhu. Deyir ki, Yahudilərin, Nəsranilərin və bütün kafir növlərinin, cahillərinin küfrü dində bilinməsi vacib olan şeylər, şeylərdəndir və bunu inkar etmək mümkün deyil. Və əmmə mən kənə müminən bir rasuli və musaddiqən ləhu في كل ما قاله وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد أو القول جهلة أو تقليدا أو تأويلا فإن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عفى عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه في المقالات والاعتقاد وإن كان كفرا Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman getiren onu hər dediyində təsdiqləyən, dininə mültəzim olan və sonra ondan cahillikdən və ya tədildən və ya təqliddən dolayı etiqadda və yaxud sözdə və yaxud əməldə xəta baş verə, verən isə fərqlidir. Çünki Allah Subhanahu deyir ki, ey Rəbbimiz, unutsaq və yaxud xəta etsək bizi cəzalandırma. Ümmətinin sözdə və etiqadda xətasını, unutqanlığını və icra halında etdiyini bağışlayıb, hətta küfür olsa belə. Deməli, şeyx davamında deyir ki, yuqal من اعتقدها وعمل بها فهو كافر لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الأشخاص يمنع في تكفيره لعدم علمه أنه كفر وشرك فيوجب لنا ət-təvaqquf fi itlaqil kufri alə aynihi. Yəni deyilir ki, kim ona etiqad edərsə və ya ona əməl edərsə, o kafirdir. Ancaq bəzi insanlarda etdiyi şeyin küfr və şirk olduğunu bilməməsi səbəbilə onun təkvirinə mane olan maniyə olur və bizim müəyyənə kafir hökmü verməkdən çəkinməyimizi vacib edir. Şeyx əsli kafirlərin küfr işləyənləri ilə e, işləyənləri ilə bu ümmətə mənsub olub şirk küfr işləyənləri ayırır və bu məsələdə icma zikr edir. Həmçinin bunların təkfirini də ayırır. Çünki digər ümmətlərin, yəni etdiyi küfr və şirkin dində e, bilinməsi vacib olan əl-mə'lumu minəd-dini bid-darura məsələsi olaraq zikr edir. Digərini isə fərqli olaraq zikr edir. Deyir ki, e, yəni hətta misal olaraq da Allahdan qeyrisinə dua məsələsini zikr edir. Həqiqətən də şeyx, şeyxin sözləri çox açıq, aydındır və Abu Yunus'un üsuluna görə bu şeyxi təkfir eləməlidir. Çünki şeyx etiqadda olan xatanı istər cəhalətdən dolayı olsun, istər də təvildən dolayı olsun, istər təqliddən dolayı olsun. Və buna da misal Allahdan qeyrisinə duanı misal verir. Deyir, deyərik ki, bunu edən kafirdir, lakin müəyyənə bunu endirmə, endirməlik maneələr var. Yəni indi e, şeyx burada nə İslam'a təzə gələni ayırdı, nə də uzaq bəldədə yaşayanı. Halbuki danışdığı adamın vəsfi, yəni şirk edən adamın vəsfini elə vəsf edir ki, şeyx dinində mültəzim olan, Allah Rəsulunun dediklərini doğrulayan, doğrulayan, Allah Rəsuluna itaat edən, yəni belə adamla danışır sanki heç bu belə adam nə uzaq bədədə yaşayır, nə də ki İslamda təzədir. Və bu məsələdə də cəhaləti üzr görənin təkfir olunmayacağına dair icmanı zikr edirəm Allahın izni ilə. Deməli, Şeyx Süleyman bin Səhnən Kəşfül Əvhan və İltibas kitabında deyir ki: "Ləv quddira أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من, من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو الجهال المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ وəl-icma'u fi zəlik qat'iyyun. Deyir ki, əgər alimlərdən birinin cəhmilərə təqlid edən cahillərin və yaxud qəbirə ibadət edənləri təqlid edən cahillərin küfründə dayanması bilinərsə, hesab olunarsa, xatakar olması ilə və xətadan məsum olmadığına görə ona üzr gətirməyimiz mümkündür və onu kafir olduğunu demirik və bu məsələdə icma qətidir. Bax, qəbrə ibadət edənlərin cahilində qəbrə ibadət ed e, edən, yəni edən cahillərin küfründə dayanan bir alim hansı səbəbdən dolayı dayana bilər? Üç səbəbdən dolayı dayana bilər. Ya onda təbil var, ya şübhə var, ya da cəhaləti üzr görür. Ya da cəhaləti üzr görür. Və bu xatalara hətta şeyx bununla yetinmir. Şeyx bununla yetinmir və şey və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın Raf'ul Malami anil a'immatil a'lami kitabından həmin o icmadan sonra və müştəhid olduqları halda alimlərin xəta etdikləri və yanlışa düşmələrində üzrlü e, olmalarına 10 səbəb zikr edir on, və deyir ki, sonra təkvir bu səbəblərdən dolayı da deyir onlar təkvir olunmaz və həmçinin deyir ki, ləm yukaffir əhədun minəl uləmai əhədən idə təvaqqəfə fi kufri əhədin li səbəbin minəl əsbəbilləti yu'zaru bihə. Bir alimlərdən bir nəfər belə heç kəsi hər hansı bir səbəbdən dolayı kiminsə təkfirində dayanmasına görə təkfir etməyib, hansı ki onunla üzrlü sayılır. Deməli, Şeyx Süleyman bin Səhmən Şeyx Süleyman bin Səhmən rahimehullah bu məsələdə icma zikr edir ki, hətta yəni alimlərdən birinin cəhimlərə təqlid edən cahillərin və yaxud da qəbrə ibadət edənləri təqlid edən cahillərin küfründə dayanması hesab olunarsa, xatakar olması ilə və xatadan məsum olmadığına görə ona üzr gətirməyimiz mümkündür. Sanki şeyx cəhaləti üzr görənin cəhalətini üzr görür. Sanki yox belədir və onu kafir olduğunu demir və bu məsələdə qəti icma zikr edir. Yəni biz bilirik ki, əhl-i sünnət və cəmaata görə hüccət Qurandır, sünnədir, sünnədir və qəti icmadır. Yəni Abu Yunus və tayfəsinin üsuluna görə Abdurrahman bin Sədini də təkfir eləməlidirlər. Bu Süleyman bin Səhməni də təkfir eləməlidirlər, çünki fərqi yoxdur. Yəni istər e, quburilərin yəni Əbu Yunusun üsuluna görə istər quburilərin cahilinin etdiyi küfr şirk olsun, istər cəhmilərin cahilli, cahillərinin etdiyi küfr şirk olsun, bunları təkfir etməyən kafirdir, müşrikdir. Bunu öz e, yəni dili ilə də deyir və bunu tətbiq də edib və məni təkfir edib bu məsələdə. Mən də ona deyirəm ki, əgər əqidəndə səmimisənsə, həqiqətən etiqadını, əqidəni yaşayan adamsansa, Sən Süleyman bin Səhməni də təkfir et, Abdurrahman Əs-Sədini də təkfir et. Və qarşıda sayacağım bütün alimləri təkfir etməlisən o üsulla. Amma sənin dediklərin şazdır hamısı. Yəni rədd olunar, divara çırpılar. Nəyə görə? Çünki bu qəti icmanın qarşısında sənin sözlərin heç bir şeydir, heç bir dəyəri yoxdur. Sənin o dar E, düşüncənlə, dar fəhminlə düşündüklərim bizə lazım deyil. Sələfin metodu var, sələfin mənhəci var. Biz e, sələfilərin sözünü digər sələfilərin sözləri ilə anlayırıq. Yəni dar e, düşüncəli, fəhimli insanların e, fəhmi, yəni dedikləri bizə lazım deyil. Və ikinci də Navaqudul İslamın üçüncü amili haqqında dediklərini aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birinci dediyi şey odur ki, Sufyan ibn Uyeynənin sözü. Şeyx deyir ki, Qur'anı məxluq deyən kafirdir və onu təkvir etməyən də kafirdir. Və bu sözü həm də İmam Əhməddən də nəql edir. Yəni həqiqətən də bu misalı Navaqidül İslamın 3-cü amilinə örnək vermək cahilliyin son həddidir. Çünki cəhaləti üzr görməyən alimlər məsələləri iki yerə ayrıldılar. Birincisi zahiri məsələlər, ikincisi xəfi məsələlər. Zahiri məsələlər dedikdə bir şeyin küfr və şirk olması Quranda, sünnətdə açıq aydın olan və hər kəs tərəfindən açıq aydın bilinən məsələlərdir. Bu məsələlərdə cəhalət üzrü deyil. Bu məsələlərə, bu məsələlərə həmçinin əl-məlumu minəd-dini bid-darura məsələlər də deyirlər. Yəni dində bilinməsi zəruri olan məsələlər. İkincisi isə xəfi olan məsələlərdir. Bu məsələlər Quran və sünnətdə qapalı olan küfür şirkdir. Və belə məsələləri bilmək üçün güclü elm lazımdır. Və bu məsələlər hamı tərəfindən bilinmir. Belə məsələlərdə cəhalət üzürlüdür və cəhaləti üzr görməyən bütün alimlər xəfi məsələlər babında daim birinci olaraq yəni gizli məsələ kimi Qurana məxluq demək məsələsini gətirərək İbn Teymiyyənin bu sözünü zikr ediblər. Hansı ki İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətavada və həmçinin bu sözü də Əl-İmanül Əfsad kitabının 161-ci səhifəsində deyir ki: "Ət-təhqiq fi hazə" Bu məsələdə doğru olan budur ki, "Ennel qavlu qad yakunu kufran." كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة Bir söz bəzən küfr ola bilir. Allah danışmır və axirətdə görülməyəcək deyən cəhmiyyələrin sözləri kimi. Qad yaxfa ala ba'din nasi ennehu kufrun. Ancaq onun küfr olması bəzi insanlara gizli qalır. Feyutlaqul qavlu بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن Allah la yura fil ahireti fehuve kafir. Belə halda o sözü deyənin kafir olması deyilir. Sələflərin Qur'ana məxluqdur. Qur e, sələflərin Qur'an məxluqdur və Allah axirətdə görülməyəcək deyənlərə gedəyənləri kafir dedikləri kimi. Və la yukaffaru əş-şəxsul muayyanu hətta taqum alayhil hüccətu. Ancaq müəyyən şəxsə gəldikdə isə üzərinə hüccət iqamə olunmayınca təkfir olunmaz. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məzmun Fətavada 12-ci cilddə 261-262-ci səhifələrdə İmam Əhmədin də bu məsələdə iki görüşü olduğunu bildirərək deyir ki, İmam Əhmədin və başqa imamların sözləri bunu göstərir ki, onlar Qurana məxluqdur və Allah axirətdə görülməyəcək deyərləri müəyyən təklif etməmişlər. Bu mövzuda İmam Əhməddən iki fərqli görüş nəql edilmişdir. Ondan iki fərqli görüş nəql olunubsa deyir, bu məsələ bəhsə götürülən məsələdir. Və yaxud təfsilata gedərək deyilir ki, müəyyən insanları təkvir edibsə, yəni İmam Əhməd Qurana məxluq deyən kəslərdən müəyyənləri təkvir etmişsə, şərtlərinin bir araya gəldiyi və əncəllərin ortadan qalxdığı şəxsi təkvir etmiş, əgər təkvirində dayanmışsa, şərtlərin bir arada olmadığından və əncəllərin ortadan qalxmadığından dolayı təkvir etməmişdir. Belə bir vəziyyətdə isə təkvir ümumidir. Göründüyü kimi Şeyxülislam İbn Teymiyyə belə bir təkvirin ümumi təkvir olduğunu söyləyir. Bəzi alimlər isə bu sözü təhzir və yaxud da təhdid deyə adlandırmışlar. Yəni alimlərin Süfyan ibn Uyeynə rahim kimi rahimullahın yəni dediyi kimi sözlərin kim Quran məxluqdur deyən, Qurana məxluq deyən kafirdir, onu təkfir etməndə kafirdir deyən kafirdir, sözləri deyir, təhsirdir, təhdidir, təh, e, təhdiddir. Yəni insanları hədələmişlər o sözdən ki, o batil işə düşməsinlər, təhsir çəkindirmişlər bu sözlə ki, yəni o xataya gedib düşməsinlər. İndi bax Abu Yunus Navaqudul İslamın üçüncü aminə. Mən ləm yukəffir müşrikin əv şəkkə fi küfrihim əsrəxə məsləb oxumum kəfr icmən ki, müşriklər və kafirlər təkfir etməyib. Onların təkfirin, onların küfründə, şirkində şübhə edən və məzhəbini doğrulayan, doğrulayan icma ilə kafirdir qaydasına, yəni Qurana məxluqdur deyən kafirdir. Ona da kafir deməyən kafirdir sözünü gətirir. Həqiqətən də bu cəhalətin son həddidir. Bu qaydaya görə, yəni belə olduğu təqdirdə Süfyan ibn Uyeyniyə görə Şeyxülislam ibn Teymiyyə də kafirdir. Əhməd ibn Həmbəl də bir rəyinə görə kafirdir. Nəyə görə? Çünki Şeyxülislam İbn Teymiyyə nəinki Qurana məxluq, yəni təkvir etmə, yəni təkvir etmək. O heç Qurana məxluq deyəni müəyyən təkvir etmək olunmayacağını zikr edir. Yəni bir yəni həmçinin İmam Əhməd də bir qövlündə Qurana məxluq deyəni belə təkvir etməmişdir. Höccət iqamə etməyincə. İndi biz sələfin sözünü, Süfyan ibn Uyeynənin sözünü İbn Teymiyyə kimi elmdə bəhr, yəni dəriyə olan adamın fəhmi ilə başa düşək, yoxsa mədrəsə tələbəsinin buraxdığı aşıqqaları buraxan bu dar fəhmli Abu Yunusun fəhmi ilə başa düşək. İndi Abu Yunus əgər əqidəsində səmimidirsə, əqidəsini yaşayan adamdırsa, Şeyxülislam İbn Teymiyyə də bu sözünə görə təkfir eləməlidir, İmam Əhməd də. Sonra sonra Qurana məxluqdur məsəlini gətirdikdən sonra orada muxtarın arvadı məsələsini zikr edir. Muxtarın arvadı məsələsini. Deyir ki, muxt muxtarın deməli hə, deyir ki, burada deyir sahabə fehlindən bir hüccə şey var, yəni dəlil var. Yəni sahabə fehlini fehlini hüccət olaraq, yəni muxtarın arvadı məsələsindəki sahabə fehlini hüccət olaraq ələ alır. Və bu da yanlışdır. Ona görə ki, alimlər səhabə sözünün və yaxud da feilinin hüccət olub olmaması haqqında ixtilaf etmişlərdir. Və ən üstün görüşə görə isə bir sahabənin sözünə və yaxud da feilinə digər bir sahabənin zid, yəni əks sözü və yaxud da feili varsa, o sahabənin sözü hüccət sayılmaz. Yəni ikisinin arasında ən üstünü, yəni tərcih olunur. Yəni abunus bu qissəni kafirə kafir deməyən kafirdir qaydasına dəlil kimi zikr edir. Yəni muxtarın arvadı muxtara kafir demədiyindən dolayı sahabə onu təkfir etmiş və öldürmüşdür. Bu qissə və, və e, bu qissə bu qaydaya heç vaxt dəlil ola bilməz. Ona görə ki, bu qissəyə zidd olan bir çox sahabə sözü və feili var. Birincisi, Əbu Bəkr radiyallahu anhu ilə Ömər radiyallahu anhu arasında keçən zəkat verməyənlərin hökmü haqqındakı ixtilafı. Bilindiyi kimi Əbu Bəkr radiyallahu anhu zəkatı verməyənləri kafir gördü. Amma Ömər radiyallahu anhu ona etiraz etdi. Əbu Bəkr radiyallahu anhu bu zaman səhih Müslümdə keçən hədsi zikr edir. Sonra Ömər radiyallahu anhu fikrindən dönür. O da kafir görür. İlk başda Abu Bəkirə görə kafir olanı Ömər müsəlman gördüyünə baxmayaraq, Abu Bəkir onu təkfir etməmişdir. Radiyallahu anh. Və ikinci sahabət, e, yəni onun dediyi qissəyə zidd olan, yəni bir misal da verim ki, xaricilərin hökmü, yəni xəvariclərin hökmü haqqındakı ixtilaf. Yəni bilindiyi kimi xavariclər cənnətlə müjdələnən sahabə Əli radiyallahu anhunu kafir görmüşdülər. Onunla savaşmışlar. Halbuki ki, Əli radiyallahu anhunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ən azı iki səhih hədislə cənnətlə müjdələmişdir. Amma xavaricilərin bu əməli, yəni onu kafir görməkləri, Əli radiyallahu anhunu, Allah Rasulunu yalanlamaq idi, yəni nası, hədisi yalanlamaq idi, səhih hədisi. Sahabələrin dönəmində olub bu söhbət. Buna baxmayaraq, Əli radiyallahu anhu onlara azmış qardaşlarımız deyə müraciət etmişdir. Və bu mərufdur. Bəzi sahabə tabeyin və alimlərə görə isə yəni xavariclər kafirdir. Lakin buna baxmayaraq onlar bir-birlərini təkfir etməmişlər bu qaydanı tətbiq edib. Yəni yəni bir alimə görə bir alimə, bir tabeyinə görə. Yəni e, bir nəfər kafir olubsa, digər onu təkfir etməyibsə, heç kim o birisini təkfir etməyib və buna örnəklər verəcəm indi ümmətdən. Bu çəkdiyim iki dənə sahabə feyli xaricilər Əli radiyallahu anhını kafir görməkləri. Bu da onu dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yəni, hədisini inkar etməkləri, yəni nassı, dəlili, bəyanı inkar etməkləri. Buna baxmayaraq Əli radiyallahu anh onları azmış qardaşlarımız deyə müraciət etmişdir heç bir yerdə gəlmir ki, Əli radiyallahu anh onları kafir görmüşdür və ondan sonra Əbu Bəkirlə Ömərin arasında keçən radiyallahu anhum qissə, yəni məsələ, bəhs zəkat verməyənlərə. Əbu Bəkir kafiri görmüşdü, Ömər görməmişdi. Yəni bu iki qissə, yəni asan bir qissədir, hamı tərəfindən bilinən qissədir. Onun dediyi özdə elə bir sahabələrin qissəsidir ki, bu. Yəni yəni hətta alimlərdən bəziləri də demişdilər ki, Abu Bəkirin, Ömərin, Osmanın əli, bu dövr Rəşid xəlifənin sözü höccətdir demişdilər. Yəni mənim gətirdiyim bu qissələr isə yəni hətta yəni höccət olmasalar belə, höccət olmasalar belə sözləri Abdullah ibn Zubeyrin qissəsindən daha üstündür. Yəni Abdullah ibn Zubeyrdən daha üstün sahabələrin sözlərinin sözü feilidir bunlar. Yəni bu daha çox tərcih olunur. Əgər e, yəni məlumdur ki, bu səhabə, yəni Əbu Yunus'un zikr etdiyi səhabə feli bu məsələ höccət ola bilməz. Və bu buna örnək e, ümmətin içində ki, yəni təbeinlərdən, hətta səhabələrin içindən və yaxud da e, alimlərdən də vermək olar ki, birinin kafir gördüyünü digəri kafir görməmişdir, lakin buna baxmayaraq bir-birlərini təkfir etməmişlər. Məsələn, Buna örnek olarak Haccac bin Yusuf'u da örnek vermek olar. İbn Kəsir Bidayə və Nihayə kitabında, İmam Zəhəbi Tarixul İslam kitabında, İbn Kəsir Ət-Təs e, İbn Həcər Ət-Təsib Ət-Təsib kitabında Həccacı təkfir edən sahabə və təbeinləri və təkfir etməyən sahabə və təbeinlərin adları adlarını nəql edirlər. Bununla bərabər nəyə görə təkfir etdiklərini də deyim, deyirlər təklif edənlərdən Said ibn Cübeyr kimi, Mücahid kimi, Ata kimi, Tavus kimi, Şabi kimi, Nəhay kimi bunlar kimi alimlər, tabeinlər təklif ediblər hə, Həccacı. Məsələn, Tavusdan Həccacın hökmünü soruşulduqda Tavus cavab olaraq deyir ki, İraqlı qardaşlarıma təəccüb edirəm ki, Həccacı mömin adlandırırlar. Və Mücahiddən soruşdular ki, Həccac, Həccac, Mücahiddən Həccacı soruşdular. Cavab verdi ki, Mənə maraqlıdır ki, deyir, o ciddə tağuta imam gətirən birisidir. Onu məndən, o yaşlı qoca kafiri məndən niyə soruşurlar? Said İbn Zübeyrlə soruşulduqda isə Həccac deyir ki, mən deyir, o kafir olmayınca mən ona qarşı çıxmadım. Amma deyir, təkfir etməyənlərin içində kim var idi? Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh var idi və digər sahabələr var idi. Arxasında belə namaz qılırlar Həccacın. Buna baxmayaraq Tavus kimi sahabə, Sahil, e, Tavus kimi tabiin, Sahil ibn Zübeyr kimi tabiin, sonra Ata kimi, Şabi kimi və digərləri kimi e, tabiinlərin e, hə, e, həccacı təkvir etməklərinə baxmayaraq təkvir etməyənləri təkvir etməmişlər. Yəni bu qaydanı kafirə kafir deməyən kafirdir qaydasını tək, tətbiq etməyiblər. Yəni nəyə görə? Yəqin ki, burada bir incəlik var. Yəqin ki, burada, yəni heç vaxt Yahudi və yəni əsli kafir olanlarla özünü İslama nisbət edib küfrşir işləyənlərin, yəni e, yəni e, təkfir edilməməsi bir ola bilməz. Bir ola bilməz. Amma əhl-i sünnətə görə hər iki tayfədən də, yəni istər bu ümmətdən olsun, istər digər ümmətlərdən olsun, böyük şirk, böyük küfr işləyirsə, bu insan kafirdir, müşrikdir. Lakin birinci qismi, yəni əsli kafirləri təkfir etməyən birbaşa təkfir olunur. Digər şirk işləyən, bu ümmətdən olub şirk işləyən, küfür işləyən kəsləri təkfir etməyən isə höccət iqaməsindən sonra təkfir olunur və bu məsələdə də alimlərin sözlərini zikr edəcəyik inşallah. Və ondan da əlavə bu muxtarın arvadı məsələsi belə yəni qaralamasına, ala qaralamasına gətirilən məsələ deyil bu məsələni təhqiq etmək lazımdır, yəni araşdırmaq lazımdır. Yəni ki, bu qadının küfrü nə idi? Buna baxmaq lazımdır. Bu qadının küfrü Qurandakı açıq, aşkar ayəni inkar etmək, yalanlamaq küfrü idi. Burada heç bir şübhəyə, təvilə yer yoxdur. Çünki ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki, açıq-aşkar: "Mə kana Muhammedun əbə əhdin min rijalikum, velakin Rasulullahi və xatəmən nəbiyyin." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aranızdaki kişilerin hiçbirinin atası değil. Lakin o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Yani muhtarın arvadı, muhtarın salih kişi olduğuna, ona vəhiy gəldiyinə, onun peyğəmbər olduğuna inanması və yəni Muhammed peyğəmbərin sonuncu peyğəmbər olmasını inkar etmək, etməsi idi. Bu ayəni inkar etməsi idi. Birbaşa onun özü İslamı pozan amil işləməsi idi. Yəni kafiri kafir görmədiyindən dolayı təkfir olunmamışdır o, öldürülməmişdir. O birbaşa özü küfr işlədiyindən dolayı öldürülmüşdür ki, ayəni inkar etmək də küfrdür. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə nə deyir? Deyir ki, "Və mə yechhadu bi ayatina illa'l kafirun." Ayələrimizi yalnız kafirlər inkar edər. Hətta İbn Hazımın da sözü var bu məsələdə ki, deyir İbn Hazım rahimullah ki, Yahudilər, Nəsranilər, Məcusilər və insanlardan, yəni özünə Allah seçən və yaxud da Peyğəmbərdən sonra deyir, Peyğəmbərdən sonra deyir, bir insanın Peyğəmbər ola biləcəyinə inanan kəslər, küfürü qəti küfürdür və heç bir təvilə yer yoxdur və onlar üçün heç bir təbil üzürlü deyil və onlar hər bir halı ilə də müşrikdir, kafirdir. Yəni görünür ki, bunlar, yəni muxtarın hökmü o, muxtar özü, özünü peyğəmbər elan etməsi, özünə vəhy gəldiyini iddia etməsi artıq o peyğəmbərin dininə yox, başqa bir dinə özünü nisbət etməsi ilə o əslini belə dəyişmişdir. Onun durumu əsli kafirlərin durumundadır. Və ondan sonra e, İbn Arabinin misalını verir ki, alim demişdir ki, İbn Arabini təkvir etməyənlərin, İbn Arabinin və onun kimilərin, yəni küfründə şübhə edən onlar kimi kafirdir o da. Yəni kafirə demir, kafir deməyən kafirdir qaydasını zikr etmişdir. Amma yəni onun sözünü də başqa bir alimin fəhmi ilə zikr edəcəm. Nəcd alimlərindən olan Əlləmə Həm bin Atik rahimullahdan soruşuldu Durar Səniyyədə. İbn Arab və digər vahdədül vücudçuların küfründə şübhə edənlərin hökmü haqqında. Və şeyx cavabında deyir. Yəni şeyx şeyxə soruşulduqda İbn Arabinin və ona ə, e, yəni ə, e, onun kimi vahdədül vücudçuların küfründə şübhə edənlərin hökmü haqqında soruşulduqda şeyx onların küfründən uzun-uzadı danışır. Uzun-uzadı danışır ki, nə idi onların küfrü. Və son olaraq cavabında deyir ki: "Və laqad əhsənə men qala min es-sələfi inna kufra haula'i aghlazu min kufril yahudi və nasara." Deyir ki, sələflərdən olanların, onların, yəni vəhdədül vücudçuların küfrü Yahudi və Nəsranilərin küfründən daha şiddətlidir deyən çox yaxşı demişdir. Və əmmə həzəlləzi əlqa həzihi şübhədə iləykum və yəcibu ta'rifuhu və iqamətul hüccəti aleyhi bi kəlamillahi ta'alə və kələm وكلام və وكلام əimmətid dini. Ancaq sizə bu şübhəni atana bildirmək və ona Allah və Rəsulunun kəlamını və elm əhlinin kəlamı ilə höccət qaldırmaq lazımdır. Fəin i'tarafa bil haqqi və bi butlani ma alayhi ahlul bid'ah min min al ithadiyyəti və qeyrihim. فهو mətlubu vəl həmdülillah. Əgər deyir, vəhdədül vücudçu və başqalarından olan bidət əhlinin üzərində olduğu şeyin batil olduğunu etiraf edərsə, yəni təsdiqləyərsə, elə tələb olunan da budur, elhamdülillah. Və illəm yəfəl vəcəbə həcruhu və müfərəqətuhu Və illəm yetəyəssər qatluhu. Əgər deyir onun yəni öldürülməyi mümkün olmazsa, ondan deyir uzaq olmaq və ondan həcr olmaq, yəni uzaqlaşmaq vacibdir. Və görüldüyü kimi, yəni sənin zikr etdiyin ki, İbn Arabini təkvir etməyənləri təkvir etmişlər və sən onu da bu Navaqid İslamın üçüncüsünə dəlil olaraq zikr edirsən, bəlkə bu da sənin dar düşüncəndir. Çünki o alimin sözləri, fəhm, yəni o alimin sözünü sən yaxşı fəhm edəcəksən, yoxsa Allamə Həmd ibn Ətiq. Bizə sənin fəhmin, sənin yəni qavrayışın bizə lazım deyil. Bizə lazım olan Əhlüsünnət və Cemaatının alimlərinin məsələləri necə yanaşmışlar. Onda belə çıxır ki, o alimə görə Həmd ibn Ətiq kafirdir və həmçinin sənə görə. Hə, yəni o alimin sözü sənin fəhm etdiyin kimi tətbiq olunarsa, Həmd ibn Atiq özü kafirdir. Və sən də həqiqətən əqidəni yaşayan insansansa, etiqadında səmimisənsə, bax, şeyx özü e, İbn Arabinin, yəni İbn Arabinin küfründə şübhə edən, onu təkfir etməyəni hüccət iqaməsindən sonra təkfir etmişdir və bu şeyxi təkfir etməlisən. Və ondan sonra da E, Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullahın Bədəvinən Səhradakı söhbətini deyir. Həqiqətən bu insan da bu məsələni fəhm etməmişdir. Nəyə görə fə fəhm etməmişdir? Çünki, çünki Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah, yəni o Bədəviyə İslamın başından sonra o özünü deyir, təkfir eləyir, özünü deyir, təkfir eləyir. Sonra da e, yəni elm tələbəsi var ki, ona müsəlman deyirdi, onu da deyir təkfir edir. Yəni nəyə görə? Ya yəni, səbəb olaraq da onu gətirir ki, ona müsəlman demişdi. Xeyr, bu əsla belə deyil. Bu sənin fəhmin bunu belə fəhm etmişdir. Amma əslində onu, yəni o elm tələbəsi ki var idi, ona müsəlman deyildi. O özü də birbaşa şirk işləyən idi o özü şirki o bədəvilərə, bədəviyə yəni İslam kimi göstərmişdir. Yəni birbaşa onun özü şirk işləyən adam idi. Ona görə də o bədəvinin etdiyi əməli şirk görməyib onu müsəlman görürdü. Çünki bədəvi şirk etsəydi, onu müşrik görsəydi, özünü də o elm tələbəsi müşrik görməli idi. E, nəyə görə görməyib? Çünki bədəvinin etdiyi şirki küfrü İslam kimi ona göstərib və həmçinin onu müsəlman görürdü. Yəni özü də birbaşa İslamı pozan amin işləyirdi. Və sonra da bu qaydaya, bu qaydanın, yəni bu qaydaya müasir alimlərdən olan Nasr ibn Fəth var, Allah əsirlikdən qutarsın. Tağutu təkbir etməkdən və cihada dəstək verməyindən dolayı illərdir Suud zindanlarında yatır bu alim. Allah Subhanahu taala bunu əsirlikdən qurtarsın. Və bu alim Məlləm yukəfir müşrikin əvşəqqətin küfrün əsahə məsəbəhum. Yəni müşriklər təkfir etməyib onların şirkində şübhə etmə səbəblərini doğrulayan icmanla kafirdir qaydasına şərh vermişdir. Və şərhində deyir ki, deyir ki, mən irtəkəbə naqidən sarihən mucmən əleyhi kəsəb billah subhanahu və teala fə innəhu yakfuru bil icma kim üzərində icma olunmuş, açıq, aydın bir naqid, yəni İslamı pozan amil işləyərsə, məsələn, Allahı söymək kimi o kəs icma ilə kafir olur. Və mən təvaqqafə təvaqqafə əhədu rəculeyn və həmən kəsin təkfirində dayanan iki kişi ola bilər. Əl-ulə, birincisi mən əqarra بأن السب كفر وأن هذا فعله كفر إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على المعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك Birinci kəs, yəni, o ola bilər ki, yəni, Allah söyənin yəni təkbirində dayanan birinci şəxs o ola bilər ki, Allahı söyməyin küfr olduğunu iqrar edir, yəni təsdiq edir. Və Allahı söyənin əməlinin küfr olduğunu təsdiq edir. Ancaq elminin zəifliyinə və yaxud gördüyü şübhəyə görə və ona bənzər şeyə görə müəyyənə hökm verməkdən çəkinir. Fa innahu yakun muxtian وقوله هذا باطل إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبرا أو يكذب به فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر أو يعني بو أضام xəta edən olur. Və bu sözü batildir. Ancaq ondan ancaq deyir o adam kafir olmur. Çünki o xəbəri, yəni Quran və sünnəni rədd etməyib və onu yalanlamayıb. O xəbərlərdə, yəni Quran və sünnətdə və icmada söyməyin, yəni Allah söyməyin küfr olması barədə gələnləri iqrar, təsdiq edir. Bu birinci kəsidir. İkinci şəxs üçünsə deyir ki, Əs-sani من أنكر أن يكون السب كفرا أصلا فهذا يكفر بعد البيان لأنه رد للأخبار والإجماع وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع İkinci kəs, o kəsdir ki, söyməyin, yəni Allahı söyə, yəni söyməyin əslən küfr olduğunu inkar edir. Bu adam bəyandan, yəni höccət iqaməsindən sonra kafir olur. Çünki o xəbərləri və icmanı inkar etmişdir. Özünü İslama nisbət edib, qəbirə ibadət edənlərin məsəli də belədir. Kim o əməlin, yəni qəbirə ibadət, ibadət etməyin küfr olmasına müxalif olarsa kafir olar. Çünki o nasları və icmanı yalanlamışdır. Və mən əqarra bi ənnə fi'ləhu kufrun illə ən, ənəhu təvaqqafa fi, təkfi, fi təkfirihi لِشُبْهَةٍ رَآهَا فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ Kim onun əməlinin küfür olduğunu iqrar, yəni təsdiq edərsə, ancaq gördüyü hər hansı bir şübhəyə görə onun, yəni qəlbə ibadət edən təkvirində dayanmışsa, təkvir olunmaz. Göründüyü kimi bu məsələdə şeyh bu məsələyə verdiyi təfsilata təfsilat təfsilatdır. Burada birinci adamı şeyx təkbir edir. Yəni Allah söyəni və qəbirə ibadət edəni təkbir edir. Lakin elimsizliyindən dolayı, elimsizliyindən dolayı, eliminin azlığından və yaxud da şübhədən dolayı təkbirində dayanır, təkbirində. Lakin şirk küfür işləyənin əməlini doğrulayır. Deyir ki, etdiyi əməl küfürdür, şirkdir və özü də bu əməli etmir sadəcə elminin zəifliyindən təkfir etmir. Deyir bu adam xatakardır, sözü düzdür, batildir, amma təkfir olunmaz. Abdullatif Əli Şeyx. Allah ona rəhmət eləsin. Dural Hüseynə də deyir ki, "İ'lam enne hadihi al-af'ala hiya min dinil cahiliyyati allati bu'sa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi inkariha ve izalatiha ve nahwi athariha ve nahwi athariha." لأنها من الشرك الأكبر الذي دلت الآيات المحكمات على تحريمها وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية فمن اعتقد جوازه وحله وأنه إبادة ودين فهو أكثر خلق الله وأضلهم أضلهم ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو kafir. Bax, şeyxin sözünə fikir verin. Deyir ki, şeyx, deyir ki, bu feillər cahiliyyə dinindəndir. Hansı ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm onu inkar etmək, yox etmək və izini aradan qaldırmaqla göndərilmişdir. Çünki onlar möhkəm ayələrin haramlığına dəlalət etdiyi böyük şirkdəndir. Baxın, böyük şirkdəndir. Və bu bayramlar cahiliyyə bayramlarına oxşayır və kim onun caiz olduğuna və yaxud halal olduğuna və onun ibadət və din olduğuna etiraz edərsə, o Allahın yaratdıqlarının ən kafiridir. Bax, ən kafiridir və ən azmışıdır və kim onların bir küfründə höccət iqaməsindən sonra şübhə edərsə, o da kafirdir. Yəni ikinci kəs nə deyir? Höccət iqaməsindən sonra. Və sənin sözünə görə, üsuluna görə, Əbu Yunus'un üsuluna görə bu alim də kafirdir. Çünki ikincini gör, böyük şirk işləyəni, böyük küfr işləyəni, şirkində, küfründə şübhə edən kəsi höccət iqaməsindən sonra təkrir etmişdir. Amma bu Yahudi və Xristianlar üçün belə deyil ha. Yəni bilinir ki, bu ümmətlə, yəni bu ümmətlə digər ümmətlərdəki küfr şirk işləyənin təkfir etməyənin təkfirini ayırıblar. Məsələn, Yahudi xristiyanı bir nəfər təkfir etməsə, əsli, yəni İslam dinindən başqa dinə özünü nisbət edən bir kəsi kimsə təkfir etməsə, höccətsiz birbaşa təkfir olunur, cəhalətdə üzürlü deyil. Amma bu ümmətdən olan şirk işləyən, küfr işləyən özü kafirdir, müşrikdir. Cəhaləti üzürlü deyil və hüccət iqaməsindən öncə təkfir olunur. Lakin bir müsəlman onu təkfir etmir. Lakin etdiyi əməli doğrulayır ki, bu küfrdür, şirkdir. Özü, yəni insanı kafir edən vəsf özündə olmur. Lakin elminin azlığından, şübhədən dolayı və yaxud da deyir, höccət iqamə edim, sonra təkfir edərəm. Alimlərin bu cür sözlərinə yəni, təvil etmiş, aldanmış, yəni, e, xatraya düşmüş, şübhə düşmüş alimlərin bu cür sözlərindən. Və ona görə də belə adam təkfir olunmaz. Höccət iqamə olunar ikinci kəsin üzərinə, sonra təkfir olunar. Yəni Abu Yunusun üsuluna görə İmam Əhməd də kafir idi, İbn Teymiyyə də kafir idi, həm İbn Atik də kafir idi, Nasir ibn Fəth də kafir idi, bu Abdüllətif Əli Şeyx də kafir idi. Yəni o əgər əqidəsində yəni səmimidirsə, əqidəsini yaşayan adamdırsa, çıxsın bəyan edəsin ki, bu alimlər də, belə deyən alimlər də kafirdirlər. Biz bilər ki, həqiqətən də yoxsa alimlər xəta elədi deyib bir qırağı qoyub. Lakin cahil insanlar o alimin xətalarına düşürsə, onları kafir görmək bu ədalətsizlikdir, bu səmimiyyətsizlikdir. Yəni heç vaxt belə olmayıb. Yəni sələf belə olmayıb, yəni. Sonra da deyir ki, şeyx başqa bir yerdə də deyir ki, mən xassasa ba'dal mawadi' bi ibadatin aw i'taqada anna من ضغط عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من şəmmə raihətəl İsləmi. Deyir ki, kim bəzi məkanları ibadətlə xüsusiləşdirərsə və ya etiqad edərsə ki, kim o yerlərdə durarsa, onun üzərindən həc düşər yəni həcc etmiş kimi sayılar. O adamın küfründə deyir, İslamın iyini almış heç kimsə şübhə etməz. Bax. Və sonra davamda deyir ki, mən şəkkə fi kufrihi fələ buddə min iqamətil hüccəti aleyhi və bəyani ənə həzə kufrun və şirkun və ənə ittixazə həzihil əhcəri mudahətun لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت, أقيمت الهجة عليه وأسر فلا شك في كفره Kim onun küfründə şübhə edərsə, ona hüccət qaldırmaq və bunun küfür və şirk olduğunu bəyan etmək və bu daşları ibadət yerləri seçməyin Allahın şüarlarına, yəni əmr etdiklərinə bənzətmək olduğunu bəyan etmək lazımdır. Əgər ona hüccət qaldırılar və yenə də israr edərsə, onun küfründə şübhə yoxdur. Bax, ikinci kəs. Sonra Şeyxülislam İbn Teymiyənin də cəhaləti üzr görməyinə dair sözləri var. Yəni düzdür, e, məzhəbi bu deyil. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah da böyük şirkdə cəhaləti üzr görməmişdir. Lakin onun elə, yəni mütəşabeh sözləri var ki, sanki cəhaləti üzr görməyə dəlalət eləyir və avam insanlar da bu sözlərə aldana bilər. O sözlərdən biri budur. Şeyx Məzmun Fətavada deyir ki, "Fəhəzə fəhəzə rəculu şəkka fi qudratillah və fi i'adatihi. İzə zuriya bəl i'təqədə ennəhu la yu'adu." وهذا كفر باتفاق المسلمين ittifaq المسلمين. Deyir ki, bu kişi toz olub soğurulandan sonra Allahın onu yenidən diril, dirildəcəyinə şübhə etdi. Baxın, Allahın onu yenidən dirildəcəyinə şübhə etdi. Bu qissənin hədisi hamısı verir. Əksinə dirildilməyəcəyinə etiqad etdi. Və bu müsəlmanların ittifaqı ilə küfürdür. Və şeyx davamında deyir ki, لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك lakin cahil idi, bilmirdi, yəni Allahın onu yenidən diriltməyə qadir olduğunu bilmirdi və Allahın onu cəzalandırmasından qorxan mömin idi və ona görə də bağışlandı. Bax, kimsə deyə bilər ki, İbn Teymiyyə bunu əsma sifətdə cəhalətin üzr olduğuna gətirmişdir. Lakin bilməlidir ki, o kəs əsma sifətdə Allah Subhanahu elə isim və sifətləri var ki, o ad və sifətlərdə cəhalət üzrü deyil. Məsələn, Ər-Rəzzaq adı. Allah Subhanahu yaradı Əl-Xaliq adı. Əl-Xaliq adı Allah Subhanahu taalanın. Bu adlarda cəhalət üzrü deyil, yaratmaq. Amma Şeyxülislam məsələn rahimehullah bu məsələdə cəhaləti üzürlü görmüşdür. Həmçinin o adamın bağışlanmasına dair də e, sözü zikr etmişdir ki, bu adam bağışlandı. Və göründüyü kimi, qardaşlar, yəni məsələlər bu adamın bildiyi kimi deyil, yəni. Və sonra da və Şeyxül İslamı da yəni Allah Subhanahu Əl-Xaliq adı, yəni dində bilinən, zəruri bilinən adlar, adlardandır. Yəni aslub dindəndir insanın yerini yenidən diriltməyi ki, Allah və yaxud da Allah Subhanahu taalanın hər şeyə qadir olmağı. Quranda ə, e, hardasa 100-dən çox ayə var Allah in e, vallahu ala kulli şeyin qadir. Allah Subhanahu hər şeyə qadirdir. Yəni açıq məsələdir bu. Allah Subhanahu hər şeyə qadir olması dində zəruri bilinən məsələlərdəndir. Lakin İbn Teymiyyə bu adamın deyir ki, bilmirdi, deyir. Cahil idi. Cahil idi, bilmirdi Allahın onu yenidən dirildəcəyini. Şübhə etdi, deyir. Lakin deyir, bağışlandı. Yəni, cahil müsəlmanlar, bu sözün də izahı var. Yəni sadəcə elmsiz cahil müsəlmanlar bu İbn Teymiyyənin bu cür sözlərinə aldana bilərlər və digər zikr etdiyim alimlərin sözlərinə aldana bilərlər. Bu onların təkfiri üçün maniyədir. Maniyədir. Və digər bir məsələni də danışır ki, e, isla, yəni bu nə deməkdir? Deyir, əsli müsəlman, əsli kafir, Türkiyənin deyir, həqiqətən Türkiyədir, əhalisini deyir, müsəlmandır. Yəni ki, vallahi bu adam heç bu məsələdən də tam qafildir. Adam heç olmasa bir dərs verməmişdən qabaq, bir bəyan verməmişdən qabaq, bir o məsələləri haqqında bir 2-3 dənə kitab oxuyar, 2-3 dənə alimin yəni fikrini bilər biz yəni məsələdən agah olar, sonra yəni danışar, sonra zikr eləyər o məsələləri. Ha, bu adam hələ bilmir ki, əsli müsəlman hökmü əcdada görə verilmir, yəni. Nəsil nəcabətə görə verilmir, yəni. Ona görə verilir ki, insanın özünü hansı dinə nisbət etməsi, nisbət. Mən filan, dinim filandır. Dinim İslamdır. Dinim Nəsranidir. Dinim Yahudi dinidir yəni dinin məzusi dinidir. Yəni nisbət. İnsanın nisbət etdiyi din onun əslidir. Əslidir, yəni əslidir. Əsl başqa şeydir. Yəni onun, onun yəni hökmü başqa şeydir. Əslin hökmü başqadır, özünün hökmü başqadır. Əgər Abu Yunus yəni məsələni necə qavrayıb, necə fəhm edib, Yəni sanki əcdada görə. Əgər əcdada görə versək, hamımız Adəmdən gəlmişik, hamımızın əcdadı ondan, yəni hamımızın əsli istər Yahudi olsun, istər Nəsrani olsun, hamımızın əsli müsəlmanlardır. Ondan əlavə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, hər doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur, sonradan atası anası onları məzulsuzləşdirir, nəsraniləşdirir, xristianlaşdırır. Yəni ona qalsa, biz keçmişlə, keçmişimizlə qalsa, yəni onda gərək müsəlman hansı yəhudinin də əsli müsəlman olsun, nəsraninin də əsli müsəlman olsun. Çünki hər doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur deyir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni müsəlman kimi doğulur. Və həmçinin Adəmdən gəlmişik, əcdadımız Adəm əleyhissalamdır. Yəni yəni ona görə verilmir, nisbətə görə verilir. Həmçinin şübhə olaraq da bu adamın yəni fəhminə bax deyir ki, onda bir adam sahabənin deyir əvvəli deyir müşrik olub, onda bir əsli də müşrikdir. Yəni sahabənin deyir əslini deyir ki, müşrikdir, onda bir adam çıxır ki, mən sahabəni əslinə görə təkfir edirəm. Həqiqətən bu cahil söz. Sahabə İslamı qəbul etdikdən sonra onun əsli də dəyişmişdir. Əsli də dəyişmişdir, əsli müsəlman olmuşdur onun. Ona görə də heç olmasa get bu haqda yəni kitablar oxu, bu məsələni fəhm et, anla. Bilən ki, nə deməkdir? Biz türk əhalisinin əsli müsəlman da görsək, istər Azərbaycan olsun, istər onlara bənzər ölkələr olsun. Əsli müsəlmandır. Nəyə görə? Özlərini İslam'a nisbət etdiklərindən, etdiklərindən dolayı. Lakin əksəriyyət mürtəddir, kafirdir, müşrikdir orada. Nəyə görə? Çoxluq İslam pozan amillər işləyir. Və belə yerlərdə vaqiyə görə müamilə olunur. Çoxluq kafir, müşrik, mürtad olan yerlərdə ətləri yeyilmir. Yəni e, kafir müamiləsi olunur, yəni. Bu məruf bilinən məsələdir, yəni. Sadəcə bu adam bu məsələləri fəhm etməyib. Sonra da mühakimə məsələsindən danışır və sanki biz hökm tələb etməliyik, tağuta mühakimə olunmağı caiz deyirik. Yox, vallahi ki, əsla belə deyil. İstər Darül Küfrdə olsun, istər Darül İslamda olsun, tağuta mühakimə olunan, hökm istəyən, o qanunlardan razı olan, o qanunları üstün görən, bu qanunları buğz etməyən kəs gedir tağutdan hökm istəyirsə, mühakimə olunsa, bu insan kafirdir, müşrikdir. Yəni cəhalətdə üzrü deyil. Cəhalətdə üzrü deyil. Lakin, lakin elə vaxt olur ki, insan bir müsəlman zəif anında, zəif anında, zəif durumunda tağuta gedir, mühakimə olunmağa yox. Sadəcə Allah qatında onun haqqı olan bir şeyi müsəlmanların, yəni İslamın əli ilə ala bilmir, tağutun əli ilə alır. Haqqı olan şey, artığını yox. Yəni belə halda gedərsə bir müsəlman bunu biz təkvir etmirik. Deyirik ki, dünyası əlindən də getsə getməsin getməsin, lakin gedərsə də təkfir etməli. Kimisi buna küfr desə də təkfir etməmiş. Kimisi buna caiz də demiş alimlərdən. Kimisi buna haram da demiş. Kimisi buna fisq də demiş. Yəni bunların hamısını Allahın saymağa ehtiyac yoxdur. Bu məsələlər məruf məsələlərdir. Hətta Bakr ibn Abu Zeyd kimi adama sual vermişlər. Fətva da burada məndə var. Lazım olsa, yəni oxuyuram. O adam hətta deyir, Allahın şəriəti olmayan bir yerdə talaq məsələlərindən dolayı, miras məsələlərindən dolayı və digər məsələlərdən dolayı deyir, gedərsə deyir, bu zərurətdir. Zərurət demiş buna. Və Allah Subhanahu deyirəm ki, bu bəyanı müsəlmanlar üçün, yəni faydalı etsin, bərəkətli etsin yəni. Və Abu Yunus'un özündə bura yəni Allah əgər bu məsələlərdə şəkki, şübhəsi varsa, orada oturub kiməsə kafir deməklə bir şey keçmir. Gəlsin bura Allah Subhanahu taala hökmlərə mühakimə olmaq. Görək həqiqətən onun etiqadı düzdür, yoxsa mə, yəni mənim etiqadım düzdür. Onu Allah Subhanahu taalanın hökmlərinə mühakiməyə dəvət edirəm. Gəlsin mühakimə olmaq Allah Subhanahu taalanın qanunları ilə. Və bəzi məqamlara da toxunum sonda ki, son vaxtlar buradan qayıdanlar var. Gedirlər, yəni, e, ağızlarına gələni danışırlar orada, burada. Həqiqətən də, məsələn, deyirlər ki, yəni, bura, hətta işlərində bura tağutun sistemidir deyən var xilafət üçün. Mürciədir deyənlər var, nə bilim, ə, e, haqsızlar, ədalətsiz də belə deyənlər var. O, o deyənləri biz burada çox gözəl tanıyırıq. Onlar buradan gizlincə qaçıb getmişlər. Nəyə görə? İslam dövləti elhamdülillah e, daxildə təkfirçilərə qarşı, xaricilərə qarşı çox böyük mübarizə aparır. Allah onlara yardım etsin qardaşlarımıza. O kəslər ki, buradan qaçıb gediblər, şayə yayırlar, fitnə yayırlar, yalandan ağızlarına gələni danışırlar. O kəslər burada belə ət yemirdilər. Burada belə məscidlərdə namaz qılmırdılar. Vallahi özüm şahidəm ki, buranın sisteminə tağut sistemi deyirdilər buradakı mücahidlərin çoxuna müşrikdir deyirdilər. Əmirlərin çoxu müşrikdir deyirdilər. Yəni ki, bu belə insanlar, bunlar vallahi ki biz şahidik bunlara. Yoldan keçən mücahidə belə salam vermirdilər ki, biz onun əqidəsini bilmirik. Dövlət bunlara qarşı mübarizə apardığından dolayı yəni bunlar burdan qaçıb getdilər. Qaçıb getdilər, canlarını qurtardılar. Belə deyək də. Onlar bir vaxtlar özləri Darul Kurda qalıb müəyyən səbəblərdən dolayı, zəiflikdən dolayı və yaxud da nəyidənsə borcdanmı dolayı, nə bilim, şübhədə olan müsəlmanları təkfir edirdilər. Yəni Darülkürdə qalan müsəlmanları təkfir edirdilər ki, oturmusunuz Darülkürdə, bu küfürdür, kafirsiz siz. Amma Allah həmd olsun ki, Allah Subhanahu onları bizə tanıtdı. Onların ağızlarından çıxanla Allah Subhanahu onları imtahan etdi. İndi özləri Türkiyədədirlər. Türkiyədə oturublar. İndi öz üsullarına görə özləri də kafirdirlər. Ona görə də qardaşlar bu Allah Subhanahu taalanın dinidir. Bunu gözəl öyrənin. Bunu bunun üzərində gevşəklik göstərməyin. Can atın bu elmi öyrənmək üçün. Əgər öyrənməyə imkanınız da yoxdursa, yəni bu dar düşüncəli, fəhmsiz insanların başını buraxın. Bunlar heç mudaf-mudaf necə qaydasını bilmirlər. Yadullah deyir. Yadullah deməkdən yadullah deyir. Biz Misirdə oxuyanda, yəni qardaşların balaca uşaqları var idi mədrəsədə oxuyurdular. İnanırsan bu aşıb, bu, bu səhvlərə yol vermirdilər onlar heç. Bunun buraxdığı səhvlərə bax, girişdiyi məsələlərə bax. Allah buna hidayət versin. Və onu da mən buradan Allahla qorxuduram. Allahdan qorxsun. Və həqiqətən də gəlsin bura mühakimə olmaq. Və Allahdan deyirəm ki, bu danışığı bərəkətli eləsin. Yəni ehtiyac olsa yenə də bu məsələləri haqqında danışacağıq Allahın izni ilə.